Բարև բարեկամներ։ Հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերը շարունակում է Արցախի հանրայինի հոբելյարները հաղորդաշարի վերջին թողարկումը։ Հաղորդաշար, որ նվիրված էր հերոստատեսության եւ ռադիոյի հոբելյանին։ Վաղը հանրային ռադիոյում կմեկնարկի նոր եթերաշրջան, նոր ծրագրերով, նոր հաղորդումներով։ Նախքան մեր հյուրին ներկայացնել հիշեցնեմ, որ ձայնաստրահում աշխատում է Յուլիա Վանյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ է Ռոմելա Պետրոսյանը։ Ինչպես եւ խոստացել էինք հաղորդաշարի ամփոփիչ թողարկմանը հյուրընկալել ենք հանրային հերոստարադիո ընկերության խորհրդի նախագահ Արսեն Արստամյանին։ Հերոստատեսության եւ ռադիոյի մասին օրենքով Հանրային հերոստարադիո ընկերության խորհուրդն է ընկերության ղեկավար Մարմինը հենց նա է հաստատում այս լրատվամիջոցների ծրագրերի կառուցվածքը, մշակում քաղաքականությունը։ Հետաքրքիր է ներկայումս ինչ քաղաքականություն է ворթեգրել հերոստարադիո ընկերության խորհուրդը, որն է այն առանցքը, որի շուրջ կառուցվում է այս լրատվամիջոցների աշխատանքը։ Ինչպես նախկինում այսօր էլ հանրային հերոստարադիո ընկերությունը իր քաղաքականության հիմքում դնում է երկու շատ կարևոր սկզբունք։ Դա ազգային հայեցի ոգով քաղաքացի դաստիարակելն է եւ ռազմահայրենասիրական նաեւ դաստիարակությունը։ Բնականաբար 2019 թվականի մեր եթերացանցի հիմքում եւս անկած է լինելու այս երկու հիմնարար եւ մեզ համար շատ կարեւոր մանավանդ մեր նման երկրի համար, որը գտնվում է ոչ խաղաղություն, ոչ պատերազմ իրավիճակում, ազգային ոգով եւ ռազմայնասիրական ոգով դաստիարակված քաղաքացի ունենալը մեզ համար գերնպատակ է։ Իհարկե սա չի նշանակում, թե մեր եթերը ամբողջությամբ ներծծված է լինելու ազգային ոգով կամ ազգային գաղափարախոսությամբ եւ հայրենասիրական լինելու են նաև տարաբնույթ ժամանցային, տնտեսական, մշակութային բոլոր բոլոր բնագավառները մենք փորձելու ենք ընդգրկել։ Իսկ ծրագրերի քաղաքականությունը մշակելիս ինչ սկզբունքով եք առաջնորդվում, եթե ճունենք հանրային կարծիք ուսումնասիրող որևէ կառույց, որը կարտացոլի հանրության պահանջարկը։ Չնայած ես այն կարծիքին եմ, որ ոչ թե պահանջարկը պետք է պայմանավորի առաջարկը, այլ ընդհակառակը։ Դուք իրավացի եք, իսկապես մենք ճունենք հանրային կարծիքի ուսումնասիրման կենտրոն, բայց փոխարենը մենք բարբերաբար դիտարկումներ ենք իրականացնում եւ նախատեսում ենք նաեւ այս տարվա ընթացքում երևի առաջին կիսամյակի ավարտից հետո եւս նման դիտարկումներ իրականացնել։ Այդպիսի հնարավորություն մեզ տալիս է համացանցը, մասնավորապես մեր Kike Edge-ը, որի միջոցով մենք դիտողականության նաեւ դիտարկումներ ենք իրականացնում այս կամ այն հաղորդաշարի, բայց ես էլ համամիտ եմ, որ մենք ոչ թե պետք է դուրք տանք, որովհետև շատ հաճախ մենք ունենում ենք հաղորդումներ, որոնք հերոստատեսային այսպես ասած դասական կանոններին չեն համապատասխանում, բայց դիտողականության առումով դրանք բավականին դիտողականություն են ապահովում։ Իհարկե դա լավ է, բայց մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ เป զի ապահովենք մարդու համանդրական իրավունքը այն է ազատորեն ստանալ քաղաքական, տնտեսական, կրթական, մշակութային, մանկապատանեկան, գիտալուսավորչական, հայոց լեզվի եւ պատմության, մարզական զվարճերի եւ հանրության համար կարեւոր ու նշանակալից այլ դեղեկություններ եւ այս առումով կարծում եմ մենք շատ անելիք ունենք եւ 2019-ին մենք այս օրերին նաեւ գտնվում ենք եթերացանցի ժամանակի հաստատման փուլում, իմ ենք բերում մեր աշխատանքները, որ เป զի եթերաշրջանը մենք սկսենք եւ հերոստադիտողին ու ռադիոլսողին մատուցենք նոր որակի ու նոր բովանդակության հաղորդումներ։ Նոր եթերաշրջանից առաջ սովորաբար մարդկանց հետ ակրկրում է, թե կավելանա արդյոք եթերաժամանակը, կլինեն կտրուկ փոփոխություններ, թե ոչ։ Ինչ նորություններ կան այս առումով։ Ռադիոլսողներին այս առումով այս պահին դեռևս ուրախացնելու լուր ուրախ լուր տալու առիթ անգերց ասած չունենք, բայց աշխատանքներ տանում ենք որ տարվա ընթացքում եւ տեխնիկական վերազինվածության ամբողջովին համակարգային ոչ թե փուլ առ փուլ գնանք այդ ճանապարհով, այլ փաթեթային լուծում տանք ռադիոյի տեխնիկական վերազինմանը, նաեւ բովանդակային մասնագիտական որակների բարձրացմանը եւ անգերց ասած իմ որպես արցախցու երազանքն է ունենալ 24 ժամյա հանրային ռադիո եւ ես երազում եմ այն օրը որ ռադիո լսողը միշտ ռադիոընթունիչը մեր հաճախականության հանրային ռադիոյի հաճախականության վրա դրված լինի։ Այս առումով 2019-ին շատ լուրջ աշխատանքներ ենք իրականացնելու, արդեն ունենք նախատեսված մշակված ծրագրեր եւ տեխնիկական վերազինում իրականացնելուց հետո կարծում եմ մենք ռադիոլսողին այդ առումով հնարավորություն կտանք շատ ավելի ունկնդրելու մեզ։ Իսկ հերոստատեսության մասով, այո, 2019 թվականից մենք կրկնապատկում ենք մեր եթերը ժամանակը 4 ժամից հասցնում ենք 8 ժամի, այսինքն Արցախի հանրային հեռուստատեսությունը եթերում լինելու է ժամը 16:00-ից մինչև կես գիշեր, բայց սա այն առավելագույնն է, չէ՞ որին մենք ձգտում ենք, անձամբ ես եւ կարծում եմ մեր ողջ ստեղծագործական թիմը ձգտում է նվազագույնը ունենանք 16 ժամյա եթեր։ Արկա ռեսուրսները թույլ են տալիս այդ նպատակակետին հասնել որովհետև որքան ես եմ տեղեկացված նոր ռեսուրսների ներգրավում հատկապես ֆինանսական մասով կարծեմ չի նախատեսված ոչ ֆինանսական որևէ ավելացում չի նախատեսվում չկա նախատեսված 2019 թվականի բյուջեով բայց մենք փորձում ենք զարգ տալով կարգապահությանը եւ մեր աշխատանքները կազմակերպելով պլանավորված փորձում ենք այս տարբերակով 2019-ին եթերաժամանակի ծավալը կրկնակի ավելացնել, այնուհետև 2019-ից մտածել եւ նոր միջոցներ, ռեսուրսներ ներգրավելու եւ առհասարակ շենքային պայմանները։ Իհարկե շենքային պայմանները մեր անբավարար են, բայց 4 ժամ եթեր ունենալ եւ դա կապել միայն շենքային անբավարար պայմաններ ունենալով դա ինձ համար անընդունելի է դրա համար մենք նման որոշում ենք կայացրել եւ շատ հստակ մենք գնում ենք եւ և հանրային հեռուստատեսության եթերա շրջանը այս անգամ փետրվարից տեղափոխել ենք մարտ, նաև այդ տեխնիկական որոշակի հարցեր կարգավորելու համար։ Այս տարվա ընթացքում ուսումնասիրելով հերոստատեսության 30-ամյա ճանապարհը, ռադիոյի 90-ամյա ճանապարհը, ես հանգել եմ այն համոզման, որ այս երկու լրատվամիջոցները շատ ձեռքբերումներ ունեցել են հենց աշխատողների նվիրվածության եւ энտուզիազմի շնորհիվ։ Ինձ թվում է հենց այս նպատակակետը, որ դրել եք ձեր արչեվ, նույնպես կհաղթահարվի հենց այդ նվիրվածության энտուզիազմի շնորհիվ, որ մշտապես ուղեկցում է լրագրողներին։ Միանշանակ, միանշանակ դա այդպես է եւ և Մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի հեռուստատեսությունն ու ռադիոն դառնան մի մեծ ընտանիք։ Թիմային գաղափարը պետք է այստեղ շատ հստակ ընդգծված լինի, որովհետև սա թիմային աշխատանք է։ Իհարկե։ Եթե վահանակի մոտ աշխատողը իր աշխատանքը մի քիչ լավ չի կատարում, Յուլիա Վանյանը ինչքան էլ լավ խոսի կամ ինչքան էլ լավ հաղորդումներ ներկայացնի, ռադիոլսողը վատ որակով է դա անցալելու եւ հետեւաբար բովանդակային առումով կարող է նաեւ անհասկանալի լինի իր համար եւ հակառակը։ Դրա համար այստեղ յուրաքանչյուր օղակ իր աշխատանքը պետք է կատարի շատ ավելի նվիրվածությամբ, շատ ավելի ջանասիրությամբ եւ արդյունքը եւ ռադիոլսողը եւ հեռուստադիտողը միանշանակ տեսնելու է։ Պարոն Արստամյան, հասարակության օբյեկտիվ անաչար տեղեկատվություն ստանալու իրավունքը հնարավոր է ապահովել լրատվադաշտում ունենալով միայն մեկ հեռուստատեսություն, մեկ ռադիո, իհարկե չհաշվելով այն ժամանցային ռադիոալիքները, որոնք գործում են Արցախում, մեկ հանրապետական թերթ։ Այսինքն, երբ մենք միակն ենք դաշտում, դա մեզ օգնում է թե խանգարում, եւ իրոք հնարավոր է այստեղ օբյեկտիվ լինել։ Մենք ամեն ինչ պետք է անենք օբյեկտիվ լինել Այլ հարցը, որ շատ հաճախ կարող է այս կամ այն իրադարձությունը զուտ ֆիզիկական առումով, տեխնիկական առումով մենք չհասցնենք բոլոր միջոցառումները լուսաբանել։ Բայց եթե թերթի, ռադիոյի մասով որոշակի բաց լրացվում է ձեռնշած մասնավոր ռադիո ընկերությունների կողմից, հերոսատեսության առումով այստեղ իհարկե մենք խնդիր ունենք եւ շատ օրինակ կցանկանայի, որ մենք ունենայինք մասնավոր հերոստանգերություն, Մասնավոր առաջարկեր այլ ընտրանք հերոստայտողը ընտրեր, թե որ ալիքն է նախընտրում եւ հետեւաբար այստեղ շատ լավ մրցակցություն կձևավորվեր։ Իսկ մրցակցության պայմաններում բնականաբար ստեղծվում են որակյալ հաղորդումներ։ Այնպես որ օբյեկտիվ տեղեկատվություն տրամադրելու առումով միակն ենք, թե միակը չենք, այստեղ չեմ կարծում թե խնդիր կա։ Մենք պարտավոր ենք օբյեկտիվ լրատվություն, օբյեկտիվ ամեն ինչ անել, որպես օբյեկտիվ լինի։ Դե երևի այստեղ արդեն առավել կարևորվում է հենց լրագրողների մասնագիտական արհեստավարժությունը, մարդկային որակները, որովհետև իրոք շատ բան հենց սուբյեկտիվ իրենց մտածումներից է կախված։ Իհարկե, եւ լրագրողների ոչ միայն լրագրողների, ինչու՞ միայն լրագրող, լրագրողների օպերատորների, ռեժիսորների, տեխնիկական բոլորի, բոլորի մասնագիտական որակները շատ կարևոր են եւ այստեղ պետք է աշխատեն միայն ու միայն պրոֆեսիոնալները։ Միջակները հանրային հեռուստատեսությունում եւ հանրային ռադիոյում տեղ չպիտի ունենան եւ տեղ չպիտի ունենան ոչ թե դա ղեկավարության պահանջն է կամ ղեկավարության կամքն է, այլ մտնոլորտը պիտի այնպեսին լինի, համակարգը պետք է այնպես աշխատի, մեղվա փետակի նման, որ բորները փետակում տեղ չունենան, եւ Բորելին միայն մայր մեղուները չէ որ դուրս է մղում փետակից, այլ ամբողջ իրենց մեղվա ընտանիքն է Բորելին դուրս շպրտում, որովհետեւ եթե բոլորը աշխատում են, եթե 10 հոգի աշխատում են, 2 հոգի չեն կարող կողքից նայել շատ ականջահաճո բաներ եք ասում, բայց կտրուկ բարեփոխումները, կտրուկ փոփոխություններ, կտրուկ միջոցներ են պահանջում, որոնք շատ հաճախ ցավոտ են գալվում կոլեկտիվի կողմից։ Դուք պատրաստ եք այդ պատասխանատվությունը ստանձնելու միանշանակ պատրաստ եմ եւ ուզում եմ վստահեցնել բոլորին, որ ես եւ մեր թիմը ունենք բավարար կամք եւ վճռականություն մեր արժեվ դրված բոլոր խնդիրները քայլ առ քայլ լուծելու եւ մենք գնում ենք այդ ճանապարհով։ Ես երբ նշանակվել եմ հերոստարադիո ընկերության խորհրդի անդամ, այնուհետև ընտրվել եմ խորհրդի նախագահ։ Մարդկանց իմ գործընկերների հետ շփումների ժամանակ ես բոլորին անխտիր գրեթե ասել եմ, որ Մենք պետք է կարողանանք մեր անձնական շահը ստորադասենք ռադիոյի շահին, հեռուստատեսության շահին։ Եթե մենք կարողանանք մեր շահը պրոյեկտել հեռուստատեսության շահին, ռադիոյի շահին, այս դեպքում կեցենք մենք ուրեմն ավելի լավ։ Բայց եթե չէ, մեզ համար գերակա է հեռուստատեսության շահը եւ ռադիոյի շահը։ Մնացածը ացանցիալներ են, որ բխում են այդ շահից։ Այս առումով իհարկե ցանկացած նորը, ցանկացած բարեփոխումներ մանավանդ ավակ սերունդը մի քիչ դժվարությամբ է ընդունում, դժվարությամբ է հարմարվում, մենք շատ լավ հասկանում ենք, գիտակցում ենք դա, բայց բոլորից եթե անհրաժեշտ է պիտի ներողամտություն հայցենք, բայց ասենք եւ որ մենք այլ ընտրանք չունենք, մենք գնալու ենք այս ճանապարով։ Ես այս բանը նշեցի նժդեի հետեւյալ միտքը, որ ժողովուրդների մասով է ասել, ասում է ցնցումները ժողովուրդների կյանքում փրկության լծակներ են։ Անբարոյական ու կորած է մի ժողովուրդ, որ հանուն իր գոյության անընդունակ է խորցնցումների։ Հիմա ես չեմ ասում, թե հեռուստատեսություն կամ ռադիոյում ցնցումների անհրաժեշտություն կա, բնավ ոչ, բայց որ բարեփոխումների, հաստիկակառուցվածքային, կազմակերպա իրավական լուրջ բարեփոխումների խնդիր ունենք մենք, սա ակնհայտ է եւ մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ այդ բարեփոխումները սահուն, առանց ավելորդ ցնցումների իրականացնենք, արդյունքում մենք ունենանք ժամանակակից եւ ռադիո եւ հեռուստատեսություն։ Ձեր պաշտոնը պատասխանատու է ոչ միայն կոլեկտիվի արժև, այսպես ասած, դուք պատասխանատու եք ոչ միայն այս ընտանիքի արժև, այլ նաև ինչ որ արմով քաղաքական դաշտում, որովհետև նաև ամենագլխավոր լրատվամիջոցն եք գլխավորում։ Եվ պաշտոնի եք եկել շատ այսպես ինտենսիվ փոփոխությունների ժամանակաշրջանում Հայաստանում տեղի ունեցան արմատական փոփոխություններ, այդ համապատկերում Արցախում տեղի ունեցան որոշակի զարգացումներ։ Ձեզ չի վախեցնում այդ պատասխանատվությունը, որ ստանձնել եք, չնայած արմենիացիները փոփոխությունների ժամանակաշրջանում ապրելը անեծք են համարում նույնիսկ։ Ինչ հետաքրքիր է ձեր համոզմունքը այս առումով։ Եթե շատ կարճ պատասխանելու լինեմ, միանշանակ ոչ։ Ոչ, որովհետև 38 տարիների ընթացքում ես երբեք չեմ խուսափել պատասխանատվությունից եւ միշտ կարողացել եմ ժամանակին վճռական որոշում կայացնել անկամ եթե դա իմանձի հետ էր կապված Այս առումով բնականաբար ոչ չի անհանգստացնում եւ ես ամեն ինչ անելու եմ, որ մենք ունենանք իսկապես նորից եմ կրկնվում երևի մեր երազած եւ ռադիոն եւ հեռուստատեսությունը։ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմը վերհանել եւ ի ցույց է դրել մեր երկրի, մեր հանրության թույլ եւ ուժեղ կողմերը։ Այդ օրերին ես հիշում եմ բոլոր մակարդակներում ինչքան էր խոսվում բովանդակային լուրջ փոփոխությունների անհրաժեշտության մասին։ Ինչ հետաքրքիր է տեղեկատվական դաշտում որևէ բան փոխվել է ապրիլյան պատերազմից հետո թե ամեն ինչ շարունակում է հին հունով ընթանալ կարծում եմ փոխվել է եւ քանի որ ապրիլյան պատերազմից քարորիայից խոսեցինք, ես ուզում եմ ասել, որ եթերաժամանակի ավելացումը եւ հեռուստատեսությունում եւ ռադիոյում գոնե ինձ համար ինքնանպատակ չէ։ Ինձ համար դա անվտանգության շատ կարևոր բաղադրիչ է պատերազմող երկրի այս միտքը ես միշտ եւ տարբեր առիթներով ասել եմ, հիմա էլ կրկնում եմ, վաղն էլ կրկնելու եմ եւ անդադար կրկնելու եմ։ Պատերազմող երկրի ռադիոն եւ հեռուստատեսությունը 24 ժամ պետք է եթերում լինի։ Եթե հիշում ենք, 2016-ի ապրիլին պատերազմը սկսվեց, բոլորը խոսում էին մեր մասին, բայց մենք եթերում չկայինք։ Հիմա մեր խնդիրն է, որ մենք, ասենք, Ž+30 օրինակ ինչ որ մի շատ կարճ ժամանակահատվածում մենք նման իրավիճակներում, նման պատերազմական արտակարգ իրավիճակներում մենք կարողանանք շատ օպերատիվ կերպով մտնել եթեր եւ այն խոճապային տրամադրությունները սկզբնական շրջանում, որ նման իրավիճակներում արկայն լինում բնակչության մոտ, մենք պետք է կարողանանք դա մեղմացնել։ Այդ խոճապային տրամադրությունները պետք է չզոհացնենք։ Ցավոք մեր եթերաժամանակը մոտենում է ավարտին, ես միայն հասցնեմ մեր հաղորդման ավանդական հարցը վերջում տալ ձեզ, ինչպեսի գրականություն եք սիրում ընթերցել, վերջին գիրքը, որ ընթերցել եք եւ մի գիրք, որ խորհուրդ կտայիք մեր ռադիոլսողներին։ Սկսեմ վերջից, ռադիոլսողներին խորհուրդ կտայի ընթերցել Գարեգին Նժդե հատնտիր եւ վստահեցնում եմ յուրաքանչյուրին անհատապես նայում յուրաքանչյուր ով կընթերցի Գարեգի նժդե, բայց ոչ որպես գեղարվեստական գրականություն, այլ Գարեգի նժդեը կդառնա իր սեղանի գիրքը, այդ դեպքում ինքը եւ ոգով կամուր կլինի եւ իսկապես ազգային այդ արժե համակարգի կրողը կլինի եւ լավ քաղաքացի կլինի նույն ըժդե ասում է չի կարելի լինել վատ մարդ բայց միաժամանակ լավ հայ նախ ինքներս պետք է լավ մարդ լինենք որ เป զի կարողանանք նաեւ լավ հայ լինել ես նշեցի որ իմ սեղանի գիրքն է Գարեգին Նժդեհը, ես ընթերցում եմ միշտ Գարեգին Նժդեհ եւ խորտ եմ տալիս բոլորին ընթերցել։ Շնորհակալություն բարոն Արստամյան հետաքրքիր ու հագեցած զրույցի համար։ Բարեկամներ, ես հիշեցնեմ, որ դուք լսում եք Արցախի հանրայինի հոբելյարները հաղորդաշարի վերջին թողարկումը։ Ձայնասրահում աշխատում էր Յուլիա Վանյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ էր Ռոմելա Պետրոսյանը։ Մնացեք խաղաղությամբ։